զինատեսակներից, շփման գծի հյուսիսային հատվածում կիրառելով նաև 60 մմ-անոց mm ականանետ։ Ինչպես հայտնել են Արցախի պաշտպանության նախարարության մամլոյցարայությունից, պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը ձեռնպահ են մնացել պատասխան գործողություններից եւ շարունակել անհրաժեշտ քայլեր ձեռնարկել մարտական դիրքերի պահպանությունը հուսալիորեն կազմակերպելու համար։ Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը շնորհավորական ուղերձ է հղել դատախազության օրվա արդիվ։ Ուղերձում ասված է. Դատախազության հարկելի աշխատակիցներ եւ վետերաններ, Արցախի հանրապետության իշխանությունների եւ անձամբ իմ անունից ի սրտե շնորհավորում եմ ձեզ մասնագիտական տոնի դատախազության օրվա արդիվ։ Դատախազությունը մեր պետական համակարգի կարևոր ուղակներից է, որի աշխատանքը ուղղված պետության եւ հասարակության շահերի պաշտպանությանը, օրինականության պահպանմանը, հանցավորության դեմ անզիջում պայքարի կազմակերպմանը, չափազանց կարևոր է ու պահանջված ժողովրդավարության ուղին բռնած Արցախի համար։ Եվ դա է պատճառը, որ համակարգի աշխատակիցներին ներկայացվող պահանջները խիստ են եւ ենթադրում են պատասխանատվության բարձր աստիճան, արհեստավարժություն, հետեւողական ու սկզբունքային աշխատանք։ Համոզված եմ, որ դուք հենց նման պատասխանատվության զգացումով եք կատարում ձեր գործառույթները։ Համակարգի արժև ծառացած խնդիրները Աշխատակիցների աշխատանքային եւ սոցիալական պայմանների բարելավման հարցերը մշտապես գտնվում են պետության ուշադրության կենտրոնում եւ այսուհետ էլ կարվի հնարավորը դրանք պատշաճ մակարդակով լուծելու համար։ Կրկին շնորհավորում եմ բոլորիդ այս հիշարժան տոնի կապակցությամբ եւ մաղթում մեծագույն հաջողություններ ձեր բարդ ու պատասխանատու ծառայության մեջ, ասված է Արցախի նախագահի շնորհավորական ուղերձում։ Շարունակ մենք լրատվությունը։ Բրյուսելում Հայաստանն ու Եվրամիությունը ստորագրել են նոր համապարփակ եւ ընդլայնված գործակցության համաձայնագիր։ Այն ստորագրել են Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանն ու Եվրամիության արտաքին քաղաքականության եւ անվտանգության հարցերով գերագույն անձնակատար Ֆեդերիկա Մոգերինին, նախագահ Սերժ Սարգսյանի ու Եվրոպական խորհրդի նախագահ Դոնալդ Տուսկի ներկայությամբ։ Հայաստանի Հանրապետության եւ Եվրոպական միության միջև համապարփակ եւ ընդլայնված գործընկերության համաձայնագրի ստորագրումը դարձավ այս գագաթնաժողովի հիմնական ձեռքբերումներից մեկը։ Այդ մասին ասել է Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը համաձայնագրի ստորագրումից հետո։ Նրա խոսքով այս համընդգրկուն եւ հավակնոտ համաձայնագիրը մեր համատեղ ձեռքբերումն է, որը նոր գլուխ է բացում Հայաստանի ու Եվրոպական միության հարաբերություններում։ Ըստ արտգործնախարարի կարևոր է, որ համաձայնագիրը վերահաստատում է Եվրոպական միության հայտարարված հանձնառությունը աջակցելու ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների կողմից Ղարաբաղյան հակամարտության հանգուցալուծման ջանքերին ու մոտեցումներին հիմնված միջազգային իրավունքի նորմերի ու սկզբունքների վրա, մասնավորապես ուժի կամ ուժի սպառնալիքի չկիրառման, ժողովուրդների իրավահավասարության ու ինքնորոշման եւ տարածքային ամբողջականության Ղարաբաղյան հակամարտության լուծումն առանց Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի ազատ ինքնորոշման իրավունքի իրացման պարզապես անհնար է։ Այս մասին Բրյուսելում Եվրամիության արևելյան գործընկերության գագաթնաժողովում իր ելույթի ժամանակ հայտարարել է Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ ԵԱՀԿ խորհրդարանական վեհաժողովի նախագահ Գեորգի Ցերեթելին կոչ է արել ջանքերը կրկնապատկել ԵԱՀԿ տարածքում հակամարտությունների կարգավորման համար։ Նախագահի պաշտոնում իմ առաջնահերթություններից մեկն է ապահովել, որ เป զի ԵԱՀԿ-ն ամբողջությամբ պատրաստ լինի այս խնդիրների լուծմանը, Հելսինկիի եզրափակիչ ակտի հիմնարար սկզբունքների աջակցմանը, ընդհանուր արժեքների եւ հակամարտությունների կարգավորման գործում խորհրդարանական վեհաշողովի ավանդի խրախուսմանը, ասել է նա։ ՆԱՏՕ-ն մտահոգ է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությամբ Այս մասին Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ բանակցությունների ավարտին ասել է Դաշնքի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը։ Լեռնային Ղարաբաղում չլուծված հակամարտությունը մտահոգության տեղիք է տալիս։ Պարզ է, որ հակամարտությունը ռազմական լուծում չունի եւ որ ՆԱՏՕ-ն այստեղ անմիջական դերակատարում չունի, ասել է Ստոլտենբերգը լրագրողներին։ Նա նշել է, որ Դաշինքը պաշտպանում է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների աշխատանքը եւ ուրախ է, որ Հայաստանի ու Ադրբեջանի նախագահների միջև երկխոսությունը վերսկսվել է։ Այսօր Արցախ աշխարը հայ ժողովուրդը նշում է լեգենդար զորավար Մարտունու պաշտպանական շրջանի հրամանատար ոսկե արծիվ շքանշանի ասպետ Մոնտե Մելքոյանի ծննդյան 60-րդ տարեդարձը ծննդյան օրը մի մարդու ով դեռևս կենթանության ժամանակ էր լեգենդ դարձել Մոնտե Մելքոնյանը ավոն սխրանքի երկոչում իր զինակիցներին խոճապ սերմանում հակառակորդի ճամբարում Ավոյի հարվածների ուժը ճշնամին զգացել է ոչ միայն Մարտունու ռազմադաշտում, նա իր հետքն է թողել ռազմաճակատի բոլոր ուղություններում։ Եթե կորցնենք Արցախը, ապա մենք կշրջենք հայոց պատմության վերջին էջը։ Մոնթեի այս խոսքը որպես գաստացման կոչ էր հնչում ճակատային մարտիկների ամբողջ հայ ժողովրդի համար։ Նա ամփոխարինելի դեր կատարեց հայկական առաջին ինքնապաշտպանական ուժերը կազմակերպելու եւ ապա նաեւ կանոնավոր բանակ ստեղծելու մտահղացումներում։ Մարտական ընկեր Մարտիրոս Ժամկոչյանի հավաստմամբ դժվար թե գտնվի մի մարտունեցի, որ ավոյի ծննդյան օրը չխոսի հերոսի մասին։ 91 թվականին որ ժամանեցի այստեղ, ավան ինձանից մի քան ամիս առաջ էր եկել։ 91 թվականի ամռան վերջը մենք հայտնվեցինք Շամյանի տարածք, հետո Մարտունի Մարտունին ինձ համար հարազատ շրջան է։ Ես ինձ գեսով մարտունեցի եմ համարում։ Արցախը պատմական տարածք է եւ պետք է պաշտպանենք։ Հայը գիտի, որ այդ տարածքը ինչ որ պաշտպանում է, իր պատմական տարածքն է։ Հայ զինվորը ուրիշ հոգեբանություն ունի։ Ես հբարդ եմ էստե մեր զինվորներ առած սխրանքներով։ Այսօր ինձ համար ոչ թե սուքի օր է, ավոյն գործեր շարունակվում են եւ պիտի շարունակվի ոչ միայն մնացյալ տարածքներ ազատագրումը։ Նշենք, որ Մոնտեի հիշատակին գրվել եւ կատարվել են բազմաթիվ երգեր, նկարահանվել բազմաթիվ ավերագրական ֆիլմեր։ Նրա անունով է կոչվում Դիլիջանի ռազմական վարժարանը, ինչպես նաեւ մանկապարտեզներ, փողոցներ, դպրոցներ Հայաստանում եւ Արցախում։ Շարունակ մենք լրատվությունը։ Նոյեմբերից Մարտակերտի շրջվարչակազմի շենքում գործում է Արցախ Post Փակ Բաժնետիրական ընկերության Մարտակերտի մասնաճյուղի նորաբաց հենակետ։ Հերրախոսակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտասթիկային թղթակից Լուսինե Զաքարյանը ցանկացողներն աշխատանքային օրերին ժամը 9-ից մինչև 18:00-ում կարող են իրականացնել իրենց կոմունալ ծառայությունների դիմաց վճարումները, ինչպես նաև տեղում կատարել բոլոր պետական մուծումները։ Խնդրի այս ձևով կարգավորման անհրաժեշտությունը պայմանավորված է նրանով, որ վարչական շրջանի ղեկավարը խնդիր է դրել շրջանի բնակիչներին մատուցվող ծառայությունների որակը բարձրացնել, դյուրացնել կոմունալ վճարներն իրականացնելու հնարավորությունը։ Նախկինում շրջանի բնակիչները ստիպված էին լինում կոմունալ ծառայությունների դիմաց վճարումներն իրականացնել քաղաքի տարբեր հատվածներում։ Իսկ այսուհետ հնարավորություն կստեղծվի այդ ամենն իրականացնել մի տեղում։ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Արցախի Պետական համալսարանում տեղի է ունեցել բուհի դասախոս լրագրող քաղաքական գիտությունների տեխնացու Հրայր Փաշայանի Պաշտպանության բանակի լավագույն դիրքապահները գրքի շնորհանդեսը նվիրված համանապահ մի խումբ դիրքապահների, ովքեր տարբեր սխրագործություններով ծառայության ընթացքում աչքի են ընկել։ Միջոցառմանը բացման խոսքով հանդես է եկել Մայրբուհի ուսանողների հետ տարվող աշխատանքների գծով պրոռեկտոր Վիտյա Երամիշյանը, ով իր խոսքում կարևորել է գրքի նշանակությունն ու անհրաժեշտությունը մեր օրերում։ Պատմելով գրքի մասին Հրայր Փաշայանն ասել է, որ այնտեղ ներկայացված են Պաշտպանության բանակի մարտական հերթապահություն իրականացնող զորամասերից 32 ժամկետային դիրքապահ զինվորների հայրենանվեր առաքելությունը, կյանքի ու մահվան սահմանագծում նրանց պատրաստակամությունը, պատվով կատարելու հայրենիքի սահմաններն անառիկ, իսկ հարազատների անդորժն անխախտ պահելու մասին հոդվածներ։ Գրքի հեղինակն ընդգծել է նաև, որ սահմանափակ քանակով զինծառայողների մասին հոդվածների ներկայացումն ամենևին չի նշանակում, որ դիրքապահի պարտականությունները լավագույնս կատարող այլ զինծառայողներ չկան։ Ստեփանակերտի Շարլազնավուրի անվան մշակույթի կենտրոնում 3 տոնական տրամադրություն էր։ Բեմում Հակոբ Գյուրջյանի անվան արվեստի դպրոցի առաջին դասարանցիներն էին։ Յուլիա Վանյանի ռեպորտաժը։ Աշակերտից դեպի երաժիշտ տանող ճանապարհը լի է տարբեր փորձություններով։ Մշակույթի կենտրոնի բեմում առաջին անգամ ելույթ ունեցող երեխաները գուցե ժամանակ անց կհայտնվեն աշխարհահռչակ բեմերում, դառնալով մեր երկրի ու մշակույթի դեսպանները։ Հակոբ Գյուրջյանի անվան արվեստի դպրոցի տնօրեն Էվելինա Լալայանը ամեն ինչ արել էր, որպեսզի բեմում նրանց առաջին անհամարձակ քայլերը տոնի վերածվեն։ Сегодня мы все, все учителя, вся наша школа Այսօր մենք բոլորս մեր ուսուցիչներն ու ամբողջ դպրոցը շատ ուրախ է, որ մեր երեխաները կարողացան անել իրենց առաջին քայլը։ Սա նրանց առաջին ելույթն է։ Ցանկանանք, որ նրանք միշտ ելույթ ունենան մեր բոլոր համերգներին։ Իհարկե, այս երեխաներից բոլորը չէ որ պրոֆեսիոնալ երաժիշտ կդառնան, բայց մենք ամեն ինչ անելու ենք, որ նրանք լավ երաժիշտներ ու լավ մարդիկ դառնան։ Միջոցառմանը ելույթ ունեցան բոլոր բաժինների սաները։ Առաջին դասարանցիներին շնորհավորելու էին եկել նաև դպրոցի ավագ դասարանցիները։ Արվեստի դպրոցի տնօրինությունը համերգի ավարտին մասնակից երեխաներին եւ նրանց դասատուներին նվերներ բաժանեց։ Յուլիա Վանյան այսօր։ Դուկլաս Մակլուրեր Լեհաստանի Սեյմը միաձայն հայ համանքին առնչվող բանաձև է ընդունել։ Բանաձևում Լեհաստանի Սեյմը նշելով Կազիմիր մեծ թակավորի կողմից Լեհաստանում հայ համայնքին շնորհված արտոնությունների 650-ամյակը իր երախտիկն է հայտնում հայ համայնքին Լեհաստանի պատմության մեջ ունեցած մեծ դերակատարության համար։ Բանաձևն ընդունվել է Սեյմի պատգամավորների հոտնկայս ծափահարություններով։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը ցավակցական հերագիր է հղել Եգիպտոսի Արաբական Հանրապետության նախագահ Աբդել Ֆաթահ Ալ-Սիսիին Հյուսիսային Սինայի Բար Էլ-Աբդ քաղաքի Էր Ռաուդա մզգիտում ահաբեկչական հարձակման կապակցությամբ, որը հարյուրավոր անմեղ մարդկանց կյանք է խլել։ Հայաստանը հստակույնս դատապարտում է այդ անմարտկային արարքը եւ իր զորակցությունը վերահաստատում բարեկամ Եգիպտոսին ահաբեկչության դեմ նրա մղած պայքարում, մասնավորապես ասված է Հայաստանի Հանրապետության նախագահի ցավակցական հերակրում։ Մարզասերների համար Իսպանական Մալյորկայում շարունակվում է Ֆիդեի Գրան Պրիի մրցաշարը։ Երեք գրոսմայստեր Լևոն Արունյանը սպիտակներով ոչ ոքի է խաղացել Եվգենի Տոմաշևսկու հետ։ Արոնյանն իր ակտիվում ունի 5 միավոր եւ շարունակում է գլխավորել մրցաշարային աղյուսակը։ Մրցաշարը կավարտվի այսօր Grand Prix-ի 4-րդ փուլի ընդհանուր հաշվարկով առաջին եւ երկրորդ տեղերը զբաղեցրած շախմատիստները հավակնորդների մրցաշարին մասնակցելու իրավունք կստանան։ Վալենսիա քաղաքում ավարտվել է պրոֆեսիոնալ բռնցքամարտի եւս 1 շոու, որտեղ Հայաստանը ներկայացնող 3 մարզիկներն էլ գեղեցիկ հաղթանակներ են տոնել։ Գոր Երիցյանն ու Արամ Ավակյանն իրենց մենամարտերն ավարտել են ժամանակից շուտ, իսկ Նարեկ Աբգարյանը բոլոր 8 ռաունդներում առավելություն ունենալով հաղթել են մրցավարների միացայն որոշմամբ։ Այժմ եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում է փոփոխական անվամացություն, առանց ստեղումների եղանակ վարկյանում 3-ից 8 մետր հյուսիսային քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 1-ից 6 աստիճան, ցուրտ ցերեկը 2-ից 7 աստիճան։ Տակություն։